Mislim da je to VDV bila ideja da se zovemo Charlotte Robert. On je predložio stvari da se zovemo Pablo Akrobat, ili nekom nemoj Pablo Picasso, nego ajmo Charlotte. Tako nas to Charlotte Robert.